Сура Ибрахим. Авраам. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф-Лам. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Алиф, Лам, Ра. Мы не спаслали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету, на путь могущественного, достохвального. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد Аллаха, которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد которые предпочитают мирскую жизнь последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели, выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха.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 Они подвергали вас ужасным мучениям, зарезали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием или великой милостью от вашего Господа». وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Вот ваш Господь возвестил, если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد Муса сказал, Если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богатый, достохвальный. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فيه أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب Разве до вас не дошли вести о народе Нуха, Адитах и Самудянах? и тех, кто жил после них. Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. К ним приходили посланники с ясными знамениями, но они клали пальцы в рот и говорили, «Мы не веруем в то, с чем вы посланы, и нас терзают смутные сомнения относительно того, к чему вы призываете». قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا فأتونا بسلطان مبين Посланники говорили им, «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить ваши грехи и предоставить вам отсрочку до назначенного времени». Они говорили, «Вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство». قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Посланники говорили им, «Мы такие же люди, как и вы, однако Аллах одаряет своей милостью того из своих рабов, кого пожелает, мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими путями? Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же уповающие уповают только на Аллаха. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين Неверующие говорили своим посланникам, «Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию». Тогда Господь внушал им, «Мы непременно погубим беззаконников». وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد И поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать передо мною и боится моей угрозы. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد Они молили о победе, и каждый упорный притеснитель оказывался в убытке. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد А впереди его ожидает гиенна, и поить его будут гнойной водой. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю воистине? Если Он пожелает, то уведет вас и приведет другие творения. وما ذلك على الله بعزيز Это для Аллаха не составляет труда. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم ۖ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились, «Воистину мы следовали за вами». Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха? Они скажут, если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него. Но теперь нам все равно, будем ли мы горевать или будем терпеть, нам негде укрыться».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 У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне. Воистину беззаконникам уготованы мучительные страдания. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно, с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово «мир». ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, быть может, они помянут назидание. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли, ибо нет у него прочности. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни. А беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели? جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار Гиенну, в которой они будут гореть. Как же скверно это место пребывания. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. Скажи, пользуйтесь благами, но ваш путь лежит в огонь. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Скажи тем из моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали намаз и расходовали явно и тайно из того, чем мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار Аллах, тот, кто создал небеса и землю, не спаслал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину человек несправедлив и неблагодарен. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام Вот Ибрахим сказал, «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم Господи, воистину они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне, а если кто ослушается меня, то ведь ты, прощающий, милосердный, ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у Твоего заповедного дома – Господь наш, пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, быть может, они будут благодарны. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء Господь наш, Тебе ведомо то, что мы утаиваем, и то, что мы обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь внимает мольбе. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш, прими мою мольбу. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء Они будут спешить с запрокинутыми головами.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 Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут «Господь наш, дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». Им будет сказано, разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир? وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال Вы обитали в жилищах тех, которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как мы поступили с ними, и мы приводили вам притчи. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال Они строили свои козни, но их козни были у Аллаха, а ведь козни эти могли сдвинуть горы или не могли сдвинуть горы. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Воистину Аллах могущественный, способный на возмездие. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار В тот день земля будет заменена другою, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, единственным, могущественным. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب Аллах воздаст каждой душе то, что она приобрела. Воистину, Аллах скор в расчете. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب Это послание к человечеству. Пусть их увещевают им, и пусть они знают, что Он — единственный Бог, и пусть задумаются, обладающие разумом.